lago oi kai batrakoi hoi lago oi pote su nel thontes ton he auton pros allelus apeklaion to bion hos episphales eie kai deilias pleos kai garkai hupantroopon kai CUNON kai aeton kai allon pollon ANALISCONTAI beltion un einei sanein hapax e diabiua tremein. Tuto toinun curosantes hormesan cata tauton eis ten limnen, hos eis auten empezumenoi cae apopnigesomenoi. Ton de kathemenon cucloe tes limnes batrachon hos ton tu dromo ctumon eistonto, euthus eis tauten eis pedesanton, ton lago on tis ancinu usteros einai docon, ton allon, efe. Stete hetairoi, meden deinon humas autus diapraxeste, e degar hos horate, kai hemon heteresti zdoya de lotera homuthos de loi hoti hoi dystou khountes ex heteron cheirona paschonton para mushuntai